kugira ngo mutange intererano ku kubijanye n'ubuzima bw'icabibarutse uyu munsi dusangira ijambo ku ngingo y'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yo guhagarika ivy'imfatakibanza impusha zo kurangurira igitoro hanze y'u Burundi ku mashirahamwe ane yarasanzwe akora uwo murimo akaba ari nyuma yaho hari hamaze iminsi hibonekeza ikena ry'igitoro ku masitasiyo amwe Ku munani yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura twaciye ko imbere y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri zitatu zonyene nizo twasanze zifise igitoro naho nyene bakavuga ko ari gike akaba ari amasitasiyo ya King Star Bwiza ya Interpetrol iri hafi y'ihoteli yahoze yitwa Novotel hamwe na Top One Kigobe tukaba twahasanze imirongo y'abatonze barindiriye gushikirwa muri zitanu zitagira nima hari sitasiyo Kobil iri kuri Mutanga Sud bakaba batubwiye ko haheze indwi zibiri ataco baronka eka no ku masitasiyo engine kigobe kigobe city oil ziri ku ibarabara wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo nta cari kihari ahandi twashitse ni kuri station engine iri kuri gare du nord ahagarara imiduga ije hagati no mu buraruko bw'igihugu no kuri station yitwa kwa katikati iri hagati mu gisagara cya bujumbura nta gitoro twahasanze ku ma station atatu twasanze kw'ico gitoro bamwe mu bo twavuganye twasanze batonze mirongo bavuga ko badatahura ubwo bukene bw'igitoro abandi nabo bagasigura ko mu Burundi hoba hari kiba ikibazo c'amafaranga y'agaciro aha tukabibutsa ko no mu gihugu hagati hari ubukene bw'igitoro tukavuga nko mu gisagara ca Rumonge aho ku masitasiyo atandatu yo muri ico gisagara atanimwe ifise igitoro co kimwe no mu gisagara ca Matana ekanabururi na mu ntara ya Bubanza naho nyene kuri sitasiyo zibiri ziri ku mugwa mukuru w'iyo ntara zari zimaze hafi ndwi atagitoro kiharangwa imwe yonyene ngo niyo yarayironse igitoro nayo sitasiyo iherereye ku musenyi wa Bubanza akaba atanimari harangwa mukaba mubyiyumviye ko hari ingorane ku masitasiyo amwe amwe hano mu gisagara cya bujumbura mbere no hagati mu gihugu ariko rero mu buyobozi bukuru bujejwe igitoro mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu butare n'agataka akaba bavuga ko atangorane z'igitoro ziri mu gihugu mbere akanabwira abasanzwe barangura gufashanya kurangurira kuri bagenzi babo daniel mitabakana niwe umuyobozi ajejwe igitoro hano mu burundi igihugu nta ngorane gifite z'igitoro aha mu gihugu hagati hariho ububiko bw'ibitoro kandi tuzi ko bufite ibitoro bikwiye kugira ngo igihugu gishobore kubaho uko bisanzwe ngira ngo nubwo byo kuyigirisha kugira kumbura abantu bateza ibibazo canke bure baba bafise izindi mu mbero ariko rero ndababwiye ukuri aha mu gihugu nta ngorane dufite y'ibitoro ibitoro birahari biranakwiye mbere kugira ngo n'abasanzwe basise ayo masitasiyo agitanga kumbure batazi aho bakironderera sindabizi ko ari uko bimeze canke badashaka kwicuruza niko nobivuga ico nagomba ndabasabe cyane cyane ni uko abashobora kuba barasamaye mu buryo canke buriya ntibagire amakomande yabo mu bihe bagaca basanga atabyo bafise mu bubiko bwabo bogerageza bogerageza bakaraba ukundi bogerageza kubirangura aha mu gihugu cyacu kubera ko n'ubundi abadandaza ibitoro bose tuvuga ko ari bo babikura hanze aha rero mu gihugu cyacu tuba twariho ababifise mu bubiko bwabo kibazo gituma abo batabifise batuba barikora kuri abo babifise kandi bikwiye hanyuma bashobore kubishyira mu matasiyo yabo amatasiyo bashobore kubandanya akora mu kurindira yuko bazaza bakarangura iby'iwabo kuko ingorane bagakira ngaho naho ubu buba umenye porotasiyo babikura hanze ubu buzwa n'iki kubitora aho biri kugira ngo bishyire muri sitasiyo gutyo abanyagihugu bashobore koroherwa icyo kibazo natwe turashibaza ko turazi ko ibitaro kandi nibaza ko ingingo zikenewe zigiye gufatwa kugira ngo ishobore kugenda neza nuko rero mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka aribwo igitoro gisigaye cyegukira kuri wa gatandatu bakaba baciye bahagurukira icyo kibazo cy'igitoro biracyafatira n'ibihano amashyirahamwe amwe amwe asanzwe arangura igitoro ariyo imametiko burundi petroleum meretse petroleum hamwe na jet fuels kwa uruhusha rwo kurangurira icyo gitoro mu mahanga ngo rebo bari bari muri bamwe bashaka kunaniza leta no gutuma haguma haba ingorane z'igitoro ko imana irakiza hano umushyikirangajwi w'utari n'agataka asoma iryo tangazo bwirabira ingene idandazwa ry'igitoro ririko riragenda ruranaraba ibisanzwe biri mu bubiko butandukanye mu gihugu cyacu inzego z'ubushikiranganji zariboneye ko igitoro kihari mu gihugu kandi ku rugero rukwiye kubera iyo mvu ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka bubona ko ibura ry'ibitoro mu masitasiyo ritagira ishingiro uretse ko rituruka ku gushaka kunaniza igihugu no kugifukama mu nda mu by'ubutunzi kandi iyo ngendo itegerezwa guhagarara vuba bidatebye nicyo gituma kuva uno munsi ubushikiranganji bufashe ingingo zikurikira ubwa mbere hakurikijwe ingingo za cumi na kane na cumi na gatandatu z'itegeko nshikiranganji inimero amajana irindwi na mirongo itanu agakwego amajana icyenda na mirongo itatu na kane yo ku igenekerezo rya cumi na kane mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda rishyira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana gakwego ijana na cumi ryo kwigenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani rigenga itunganywa ry'irangurwa n'idandazwa ry'ibitoro mu burundi ubushikiranganji urahagaritse kuva uno munsi impusha zo kurangurira ibitoro hanze ku mashyirahamwe akurikira imatiko burundi petroleum merez petroleum hamwe na jet fuels gf bwa kabiri mu gisagara cya bujumbura abadandaza ibitoro ku masitasiyo atandukanye bifuza kubandanya kurangura uwo murimo icyo gihe kirenganye abatazoba baratanga amakete yabo bazofatwa nk'abahebye uwo murimo kandi impusha zibemerera kurangura uwo murimo zizoba zifuswe kuri ayo masitasiyo rero abadandaza b'ibitoro bategerezwa gushyira urwandiko rugaragara uyu mwaka turimo kugira barabe yuko izo ngingo zubahirijwe turi muri karadiridimba ikiganiro giha akanya abarundi muri mu mahanga kugira ngo mwakure mutange intererano ku bibazo by'uburundi twari tuko tuganira eh, kuri iki kibazo kijanye eh, nibura n'ingingo yafatiwe amashyirahamwe amwe asanzwe adandaza igitoro na cyane cyane arirangurira mu mahanga muri yabuko rero ishyirahamwe ry'abaguzi ngo arakenguruka iyo ngingo yafashwe n’ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka muri yabuko rero bagasaba insiguro ngo zishoboka kugira ngo urwo rudandazwa ntiruzoze rurasubira inyuma nawe inkuru nziza niba rungo ishyirahamwe ry'abaguzi yabuko twibaza yuko ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko dushimishwa n'uko uh, ubushiranganji bujeje kuraba uh, iby'urudanza rw'igitoro uh, buriko burakora kuko iminsi yose iyo habaye ingorane muri ubwo rudandazo hanyuma akabura uwuhaguruka ngo niba akoze umwana ko acaba ingorane hanyuma kuba barafashe ingingo na cyane cyane zisaba bamwe bamwe kuba barabangira gukora muri uwo muri urwo rudandazwa bijyanye n'amategeko twebwe ku ruhande rwacu tubaza yuko ari ibintu bisanzwe kuko kubahiriza itegeko n'ikintu buri wese ahamagarirwa eh, hanyuma kandi gusaba yuko ariko barakora nabo nyine babimenyesha eh, ni ibintu byiza kugira ngo umuguzi mbere biranakenewe yuko umuguzi mugabo bakatumenyesha yuko kiriho mu bigega hanyuma tukibaza tuti none aba bantu bari barafatirwa ibihano eh, naho ataco bavuga ngo basigure kugira umuntu amenye igituma bafite izo ngorane ibizova bishikira n'abo bandi ah, bariko barakora neza twibaza rero tuti eh, harakenewe umuco ukwiye utuma udusigurira yuko ari ibisanzwe tangorane ziba zitariko ziravugwa ziriho kugira ngo tuvuge tube tuti n'ejo na hirya y'ejo umuguzi azoguha aronka igitoro nk'uko vyahora ku bijyanye yuko ingingo zisa n'izafashwe bizotangura kuboneka ku munsi wa kabiri yuko igitoro kiriko kiratangwa canke kitariko kiratangwa mwebwe murarindiriye kugira ngo murabe ko imvugo ijana n'ingiro canke mwebwe hamaze gusohoka ijambo ry'umushikiranganje muvuga muti twebwe turashimye twibaza yuko atakintu na kimwe cyotuma tudashima kuko iyo amategeko ariko arubahirizwa Eh, na cyane cyane ku muntu yemeye kuja muri urwo rudandazwa bambwira bati waheze iteko wemeye tubaza ko ari ibintu byumvikana muravuga yuko mufise impungenge ni igiki cokuraho izo mpungenge mufise eh, ikintu twibaza ko kuri izo mpungenge ni uko hoba eh, kugira inama n'ijambo na cyane cyane kugira ngo abantu batariko baratanga icyo gitoro bahora bagitanga nibaba babiretse ku gushaka kwabo aho nta ngorane mugabo hamwe hoba hariho ingorane batariko baravuga hanyuma zikagumaho tugira ubwoba yuko zuhaba zizoshikira nabo bariko baragitanga uyu munsi hanyuma ugasanga uh, umuguzi ntashoboye kuronka ico bitoro nk'uko yahora akironka hamwe rero hoba hari ingorane hama ntibazivuga bariko batugirira nabi cane rwose biriho bobivuga kugira ngo uh, nababijeje bashobore gutora inyishu aho niho dufitiye amakenga mugabo uh, hamwe boba babivuyemo kubera babishatse aho nta ngorane mugabo baba bavuyemo kubera ingorane bakaba batazivuze Eh, niho tuba dufite amakenga cyane rwose aya makenga rero uva hari uko batubwije ukuri ingorane ziri ari zo twebwe eh, twibaza neza yuko murabye namwe ibyo mwagiye eh, mwerekana aho mwaciye ngira ngo nta muntu n'umwe yigeze ababwira icyo kibazo ku buryo rero eh, uko bimeze uno munsi natwe atakenshi ushobora kubivuga ko yuko watwegereye ngo atubwire imvo zoba ziri ko ziramutuma adashobora kurangura neza imirimo yiwe icyo gituma natwe atacyo twivuga icyo nagomba kumenyesha ni uko igihe aya mashyirahamwe yasabye impusha nta n'umwe twabwiye ko hari igitigiri cy'igitoro atarenza umwe wese akizana akurikije ubushobozi afise hanyuma bose bakagengwa n'itegeko rimwe ry'ingene igitoro mu burundi gicuruzwa hariho rero umugwi uriho usanzwe ukurikiranira hafi icuruzwa ry'igitoro ari wo wama ushyiraho Eh, n'ibiciro ibyo biciro rero bijaho ni ibiciro bigenga bose nta biciro bigenga enteri nta biciro bigenga engeni nta biciro bigenga mugazi n'izindi shyirahamwe bose bagengwa n'ibiciro bimwe murumva rero yuko atambo nimwe ishobora kuvuga yuko hari uyu cyangwa uriya eh, yoba eh, kumbure ari we azana ibitoro byinshi gusumbya abandi uwo ari we wese tumusaba yuko azana ibitoro ashoboye kugira ngo hano mu gihugu cyacu tubandanye turonka eh, icyo gitoro kugira ngo imirimo ibandanye ikorwa nk'uko byamye ni kuri iki kibazo kijanye n'ibura rimwe rimwe ryibonekeza ku masitasiyo ariko ugasanga muri leta canke no mu mashirahamwe nk'ay'abaguzi bavuga ati ituro kiriho mbere hakaba hanafashwe n'ingingo z'uko amashirahamwe ane arangurira igitoro hanze imusha impusha kibanza hari abigikamukiza kugira ngo umudanda eh, umuguzi nako ntiyoroherwe na cyane cyane kuri abo badandaza igitoro inama yarabaye mbere ejo hanyuma icyo cyavuye muri iyo nama ni uko twasanze igitoro kiriho mu gihugu igitoro kiriho mu bigega uh, basanzwe bakibikamwo gusa icyo twabonye kandi kitadushimisha twebwe nk'abaserukira abaguzi ni uko hariho abakidandaza bamwe bamwe uh, bakimana atagomba kugitanga kandi igitoro kitabuze kiriho mu bigega ibyo nabyo uh, twibaza yuko ababijejwe na cyane cyane ubushikiranganji bwo gukurikirana hafi ko butegereza gufata ingingo zisanzwe zitegekanijwe Eh, mu byerekeye cyangwa mu bigenga ubudandazo bw'icyo kidandazwa n'iki gitoro haravugwa muri ino minsi yuko eh, na cyane cyane ku ruhande rw'abadandaza igitoro ko hari ubukene bw'amadevize icyo cyo hari cyo mu kiziko bizoshoboka mugabo mu nama twagize ejo nta kibazo nk'icyo kigeze kivugwa mu gihe cyoba ari cyo ababyeyi ababyeyi bazobikora mugabo kitwerekeye kandi twovuga ni uko twashimishijwe n'uko ibigega eh, kugeza uyu munsi by'igitoro bikwiye byuzuye nk'uko byahora ku buryo nta kintu kimwe cyotuma ibitoro bibura ku masitasiyo mu gihe ibyo naho bizoshika ariko ejo nicyavuze muri iyo nama byerekana yuko atari iyo mvo nyamukuru iriho uyu munsi mugabo niba ikintu kidatomoretse ushobora kuvuga ngo ndafite igito ngo nafashe ibihano ku muntu akora igitoro hanze urumva we yarakiza yaragishikana kiruzuye mu burundi ni mujya nawe urumva mu nyuma akaba ari ufata ibihano uwo hagati mu gihugu nawe yakomeza kubidandaza urumva kandi cyuzuye niwe wari gufata ibihano uwo muntu yanga kubidandaza kandi akishyura ibihano bitofatirwa kumbura bakura igitoro hanze kandi baza baramaze kugishikana intererano yawe ni kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu na gatandatu ubusa kabiri na mirongo mirongo ibiri ibiri na na na kabiri gatanu gatatu mirongo irindwi na gatanu intererano ku barundi muri mu mahanga ni ku kibazo cy'igitoro aha hari amashyirahamwe ane yaswe ububasha uruhusha bwo kudandaza icyo gitoro kuko irangura bagikura mu mahanga nibutse ko ikiganiro kigenewe abarundi bari mu mahanga abahani bujumbura no mu gihugu hagati mu dutunge kugira ngo tubahaye akanya nabo bagira icyo bashikirije batanga intererano kuri iki kibazo tuba tuganira ko uno munsi ku kibazo turiho tuganira ko n'igitoro aho amashyirahamwe anarangurira igitoro hanze yatswe uruhushya rwo gukorera urwo rudandazwa naho n'ingingo zikomeye zikaba zarafashwe kugira ngo abadandaza haba hano mu gisagara cya bujumbura no hagati mu gihugu berekane ko igitoro cyangwa bari ko barakora batari ko barakora naho nyine ngo babyandike bibe bizwi kugira ngo bimenyekane neza ko igitoro ugifise cyangwa atacyo ufise mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu iganiro ni karadiridimba wewe washitse ahari ku isanganiro reka gupfa ibintazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu catwibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye